Esiet sveicināti šajā pirmdienā, skan atkal raidījums ielūdz Gregors skolu pie mikrofona mācītais ārts druvietis. Šajā dienā mēs runāsim par tematu, kas ir izsakāms vienā vārdā un varētu varbūt maldīgi šķist ļoti īss un varbūt pat margināls temats, nebūtisks kaut kur malā atstājums bieži vien, taču temats, bez kura, es teiktu, mēs, kristieši, vairs neesam mēs. Temats vienā vārdā pateikts misija. Taču pirms mēs vēl par to runājam vairāk – Kā parasti vispirms par aktualitātēm Svētā Grigora Kristīgās kalpošanas skolā. Pirmdien pulkstens 22. skolas kapelā te zelūkšana. Otradien pulkstens 18.00 skolas kapelā Gregors skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā ar mūziku un lasījumiem kalpo skolas studenti. Visi mīļi aicināti. No 14. janvāra līdz 28. janvārim skolā viesosies teoloģijas doktors Roberts Rozīns. Profesors studentiem lasa lekcijas par teoloģijas vēsturi. Uz lekcijām aicināts ik viens interesants. Sīkāku informāciju par skolu var iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. noskumusi sirds. Un jāmāt, tevi vilšanās. Zini, nakts jau drīz. pārtaps rītā uzmā. Vai tu nāksi līdz rītu sagaidīt, vai dziesmu dziedāsi? jāuzsauc. Savai dvēselē. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un ir zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redz es esmu pie jums ikdienas, līdz pasaules galam. Tādus vārdus mēs varam lasīt pašā Mateja evaņģēlī noslēgumā, 28. nodaļas beigās. Zīmīgi, ka šos vārdus Jēzus saka saviem mācekļiem. Un kā mēs to varam lasīt apustoļu darbos, tur ir ļoti skaidri paskaidrot divi svarīgi termini. Tur ir teikts, ka Antiohija ir pirmā vieta, ja pirmā draudze, kurā mācekļus sāka saukt tādā jaunvārdā kristieši. Citiem vārdiem sakot, ja mēs gribētu pateikt, kam Jēzus saka šos vārdus, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Mācekļiem, jeb svešvārdā, jaunvārdā, kas nu jau vairs nav jaunvārds, sakot kristiešiem. Jēzus to saka kristiešiem, saviem mācekļiem, saviem sekotājiem. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam un mācīdam. Un tur ir mazliet smalkāks paskaidrojums, kādā veidā. Nu tad, ja mēs gribam būt un esam kristieši, Dieva bērni, Kristus sekotāji, jeb mācekļi, tad mums nākas būt Kristus mācekļiem un sekotājiem arī tajā jomā, ko mēs šodien esam raduši saukt par misiju. Par Kristus uzdevumu iet un darīt par mācekļiem citus cilvēkus. Iet un atvest pie ticības Kristum citus cilvēkus. Citiem vārdiem sakot, būt tam instrumentam Dieva rokā, caur kuru Dievs cilvēkus uzmeklē un glābj no mūžīgas pazušanas, ieceļot tos savā valstībā, mūžīgā dzīvībā un ceļā uz debesīm. Tas arī ir mūsu šī raidījuma temats. Varētu savā ziņā arī teikt, ka viss, kas notiek Grigor skolā, ir liekams zem šī viena virsraksta misija, gatavošanās misijas kalpošanai, bet šajā raidījumā mēs īpaši un konkrētāk runāsim par šo vienu tematu misiju, ko tas nozīmē, kā to saprast, Dalīsimies arī kādā pieredzē, runāsim par to, kā mums, kristiešiem, mums, katram Dieva bērnam, katram draudzes loceklim ir iespēja būt par misionāru tajā vietā, kur mēs esam. Vai tavuprāt, kristietim ir svarīgi būt misionāram? Es domāju, tad, kad cilvēks kļūst par kristieti, viņš kļūst arī par misionāru, jo to, ko Dievs dara viņa dzīvē, viņš automātiski dala tālāk citiem un tādā veidā ir misionārs. Domāju, ka jā, jo katram pienāk brīdis, kad tev ir jāpauž savu pārliecību par to, <laughs> kam tu tici, un arī mēģināt atgriezt cilvēkus, tuviniekus, draugus, <laughs> ja to tā var uzskatīt par misiju. Nu, tas ir ļoti atkarīgs noteikti no tā, ko mēs saprotam ar vārdu misionārs, lai atbildētu šo jautājumu. Piemēram, ja šajā gadījumā misionārs ir tas, kurš dodas kaut kur, jeb ja tajā vietā, kur viņš dzīvo, sludina Dieva vārdu, un atgriež cilvēks pie dzīvā Dieva, tad tas ir svarīgi jebkuram kristietim. Bet, ja tas ir domāts tikai tiem, kas piesim dodas projām no savas zemes uz citu zemi, nu tad tas svarīgākais ir, um, lai nebūtu misionāri, tāpēc, ka ir jābūt misionāriem, bet tāpēc, ka viņi ir pēc tā kunga aicinājuma, jo tad, tas, tad tā lieta nav darīta tā. Tāpēc es uzskatu, tad, ka Dievs pats izraugās sev misionārs un misionārs, Un, un mēs varam, par viņiem varam mācīties, eh, tādiem kļūt, mēs varam domāt, ko un kā eh, apgūt lietas, kas ir vajadzīgas, bet uh, mēs nezinām, vai Dievs mūs izvēlēsies. Mēs varam gatavoties, bet tā lieta ir jāatstāj Dieva rokās. Es domāju, ka, protams, ir svarīgi būt misionāram, un, un mēs varam būt misionāri ik brīdi. Attiecīgā brīdī liecinot par Kristu un sludināt evaņģēlīju. Nav obligāti jābrauc kaut kādā misijā. <laughs> Jā, es domāju, ka ir svarīgi, jo kā gan savādāk cilvēki zinātu, ko nozīmē kristīgā dzīve, ko nozīmē Kristus, ko nozīmē Dievs, ko nozīmē Dieva mīlestība. Jā, es domāju, katram kristietim ir svarīgi būt misionāram, jo viņš var liecināt jebkuram cilvēkam. Viņš pats ir pieņēmis jēzu un līdz tam ceļam, kamēr viņš ir ticis, viņš ir daudz ko piedzīvojis un sapratis, un viņš var liecināt arī citiem. Gan kristiešiem, gan īpaši jau cilvēkiem no malas, kas vēl meklē dzīves jēgu. Tie bija viedokļi, kādus dzirdējām cilvēkus aptaujājot par šo jautājumu. Taču, lai runātu tālāk un dziļāk iedziļinātos šajā misijas tematikā. Mēs esam aicinājuši uz sarunu kādu ļoti īpašu cilvēku, kurš jau, nu jau vairākus gadus arī pasniedz misiju Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolā. Cilvēku, kurš, kā viņš pats par sevi reiz teica, ir piedzimis Latvijā, skolojies Vācijā, augstāko teoloģisko izglītību iegūs Amerikā, visu savu aktīvo kalpošanas laiku pavadījis kā misionārs Kolumbijā, un visbeidzot tagad pensionējies Latvijā. Tas ir mācītājs viestures pavasars, kurš ir ļoti lielu savu mūža daļu pavadījis būdams misionārs Kolumbijā un vienu labu laiku arī kā Kolumbijas Lutāņu baznīcas bīskaps. Sakiet, ko nozīmē vārds misija? Jo lieto to kristieši, bet tad mēs dzirdam armijā arī ir miera misijas, vai tas mm. kaut kādā saistībā ar kristiešiem, ko šis vārds nozīmē? Vārds misija pamatnozīmē uzdevumu, un misionēt vienkārši nozīmē piepildīt uzdevumu. To var lietot eh, militārie, to var lietot tirgotāji, to var lietot eh, politiķi, banķieri, rūpnieki, strādnieki. Viss, viss var lietot vārdu misija. Kristīgā nozīmē, bešām tas nozīmē, piepildīt to uzdevumu, kuru Jēzus bija uzticējis saviem mācekļiem, iet pa visu pasauli un eh, pasludināt viņa vārdu. Ja es mācāju, tā tad arī mums. Mm, sakiet, kā tas ir draudzējis ar tām misijām? Man bieži cilvēki saka, nu jā, tur jābūt īpašai dāvanai, lai varētu iet tā un teikt. Jā, dāvanai noteikti jābūt. Bet nu, tā lieta ir tāda, ka Jēzus deva šo dāvanu ikvienam kristietim. Un šī dāvana ir eh, svētais gars, kuru mēs saņemam mūsu kristībās. Un tā kā mums ir šī svētā gara dāvana, tas nozīmē, ka mēs arī varam izpildīt šo uzdevumu un stāstīt citiem par Jēzu. Ja vecāki stāsta saviem bērniem par Jēzu, viņi ir misionāri saviem bērniem. Dažreiz bērni ir misionāri pie saviem vecākiem, kad vecāki ir nogājuši neceļos, un bērni ir gājuši sveidienas skolā, iemācījušies par Jēzu, un tagad viņi sāk vecākiem stāstīt par Jēzu. Tas nozīmē, ka viņi ir e, misionāri pie saviem vecākiem. Vai misija nozīmē tieši runāt uz cilvēkiem, vai arī tas nozīmē kaut kādas praktiskas izpausmes? Ir jau bez šaubām arī praktiskās izpausmes. Ja neizpaužās praktiskos darbos, tad e, diezi vai tas ilgi pastāvēs. Dievs mūs ir pestījies, lai mēs darītu šos darbus. Mēs neesam pestīti šo darbu dēļ, bet mēs esam pestīti, lai mēs tos varētu darīt. Mēs esam pestīti no žēlastības, un to mēs arī pastāstam, kad mēs runājam par Jēzu. Viņš ir nācis pie mums no tēva, jo tēvs mūs ir tā mīlējis, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai mēs varētu nākt pie viņa. Jūs pats esat bijis misionārs kādā svešā zemē, Kolumbijā, vai jūs uz turieni devāties kā misionārs, jeb kā tas jūsu dzīvē tā gadījās? Jā, kristiešu dzīvē nekas tā kaut kādīgi negadās. Viss notiek pēc Dieva aicinājuma un pēc Dieva vadības. Un, nu, teiksim tā, man ģimene izceļoja uz uh, Vāciju pirms otrā pasaules kara beigām. Mēs dzīvojam Vācijā, Amerikā, Un tad no Amerikas tad es eh, aizbraucu uz Kolumbiju, Dienvidu Amerikā. Un tur tad arī visu laiku nodzīvoju, teiksim tā, kā misionārs dažādās, eh, teiksim, misijas nozarēs, ko Kolumbijas Luterāņu baznīca man uzticēja. Tas nozīmē, ka jums bija arī jāmācās valoda, vai jūs no to no bērnības jau zinājāt? Nē, no bērnības es nekad nebiju pat iedomājies. Tā ir zemē, kurā dzīvo, tās valoda ir jārunā, un to nevar runāt, ja neiemācās. Un tā man bija jāiemācās vāciski, man bija jāiemācās angliski, un beidzot jāiemācās arī spāniski. Spāņu ir galvenā Kolumbijas valoda, gandrīz visā Dienvidamerikā. Vai jums nācās saskarties ar kādiem dialektiem arī vai vietējo valodu? Jā, Mums bija arī eh, misijas darbība starp eh, salīviešiem. Tā ir eh, tāda, ko varētu saukt par indiāņu cilti Dienvidamerikā, Kolumbijā, teiksim, un dzīvo ļoti izkaisīta. Un es starp tiem arī strādāju, un visu gandrīz bija bez šaubām spāniski, jo viņi lielākoties spāniski saprot, bet bieži Mēs varam domāt, ka viņi saprot, bet patiesībā viņi nesaprot visu. Un tad radās lielas problēmas, kā varētu viņiem stāstīt šo labo vēstu par eh, Kristus nākšanu arī viņu dzīvēs. Vai viņiem to bija tā viegli saprast, vai jūs izmantojāt kādas citas līdzības, vai, vai kā, kā jūs viņiem pastāstījāt par Kristu? Jā, tas vienmēr nebija tik pārāk vienkārši. Vienmēr ir jālieto kaut kas, kas viņiem ir pazīstams. Tas ir tāpat tās, kā šeit Latvijā. Ja es runātu par to, ko es biju pieredzējis eh, Kolumbijā un kā mēs tur dzīvojām, tas eh, Latvijā neko daudz nenozīmētu. Un tāpat arī, kad mēs eh, dzīvojam starp šiem saliviešiem, es mēģināju ievērot, ko viņi dara un kā viņi savā starpā sastrādā. Un, un tad lietoju šādus piemērus, lai viņiem pastāstīt. Nu, un viņš vienmēr mēģināja iemācīties arī drusku no viņu valodas, un tas viņus ļoti iepriecināja. Jūs tagad runājat ar draugiem, cilvēkiem, kuriem ir tāda sajūta, nu jā, vajag misionēt, un kā. Ko jūs ieteiktu, kas ir tas vienkāršākais, ar ko ir jāsāk un kam ir jāsāk? Ar ko ir jāsāk? Nu, jāsāk, e, teiksim, ar pašu draugu. Viens pats misionārs e, jūtās diezgan vientuļš, tāpēc jau Jēzus arī sūtīja savus mācekļus pa diviem, nevis pa vienam uz kaut kuriem. Un tā draudzē vajadzētu izveidot dažādas grupas. Vai nu tā ir jauniešu grupa vai kāda dažāda profesiju grupa, kur eh, sanāk kopā, lai apspriestu kādu daļu no Bībeles vēsts. Varētu arī ņemt kā piemēru teiksim, mācītājs prediķi, ko mācītājs teica iepriekšējā svētdienā, kas bija viņa teksts, un tad parunāt par šo tekstu, ko mācītājs teica, kā jūs paši to sapratāt, un kāpēc jūs domājat, ka viņš tā teica, vai tas tā ir, kāpēc tas tā ir, un to savā starpā apspriest. Tas ir viens veids, kā to darīt. Un tad šo grupu pieaicināt arī kādus citus cilvēkus, Teiksim, ja tie jaunieši ar kādu citu jaunieti, kurš nepiedara pie draudzes, ir kāda profesionāla grupa, nu tad kādu tās pašas profesijas, jeb līdzīgas profesijas, lai atnāk un piebiedrojās. Tādā veidā var eh, kaut ko iesākt. Ne? Tāpat tās arī var eh, no tās pašas eh, apkārtnes, no tā paša dzīvojamā rajona kādu kaimiņu uzaicināt. Tie paši nāk un tad uzaicina arī kādu kaimiņu, ar kuru iepazinies, tas sanāk, pārunā un tā sākās misija. Vai nevar būt tā, ka nu, es tagad esmu atnācis uz baznīcu un dievkalpojumu, bet es taču esmu atnācis saņemt? Kāpēc man vispār tas saņemtais ir kaut kur jādod tālāk? Un vienmēr jau liekas, ka es nekad neesmu gatavs, lai kaut ko tādu varētu sākt darīt. Nu, varam lietot šādu salīdzinājumu. Paņem vienu glāzi, pavisam tukšu glāzi. Sāc liet ūdeni iekšā, lej iekšā un tik lej iekšā. Pēc cik ilgi tad tur lies iekšā? Pēc kāda laika sāk pārplūst. Un kad sāk pārplūst, nu tad laiks dabūt kādu citu glāzi, lai tā to arī uzpildītu. Tāpat tās arī Mēs nākam uz dievkalpojumus, saņemam, skaidrs, saņemam. Ja mēs nekā nesaņemam, tad uz turieni arī neietu. Mēs saņemam šo dieva vārdu, piedzīvojam, Dieva žēlastību, grēku piedošanā, saņemam viņa sakramentu, un e, kad ejam atkal atpakaļ, nu, ko mēs tagad darām? Mēs esam uzpildīti, jāpārliev uz vienu citu glāzi, un tādā veidā dodam tālāk. Lūksim Dievu! Paldies, visvarenais un mūžīgais Dievs! ka tu esi nācis, lai mūs glābtu, ka tu neesi bijis vienaldzīgs un neesi noskatījies, kā mēs savos grēkos dzīvodami un ar lāstiem apkraudamies ejam bojā, bet ka tu esi nācis, lai ik viens, kas tev tic, dabūtu mūžīgu dzīvību, dabūtu grēku piedošanu un izpirkšanu no vis tā posta, kurā esam. Mēs te pateicamies Dievs, ka tu mūs arī esi uzticējis šo salīdzināšanas, jeb izlīkšanas kalpošanu, ka mēs varam kalpot pie tā, lai citi cilvēki tiktu salīdzināti, izlīdzināti, ievesti mierā, saticībā, atjaunotās attiecībās ar debesu tēvu. Mēs tevi lūdzamies, varenais kungs, ka tu lieto mūs, lai mēs katrs tajā vietā, kur esam, katrs tajā laikā, kurā esam, varam būt noderīgi pie tā, lai tu caur mums vari kādus cilvēkus uzrunāt, aicināt un beig beigās arī glābt. Lai tev, kungs, no tā viss ir gods un slava lai daudziem cilvēkiem caur šo ir glābšana, tavās asinīs grēka piedošana, mūžīgā dzīvība. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus varenajā vārdā. Āmen. thank you būtu vien vārās vārbulis zvanīgs. Ja pravieša dedzība sirdī man mistu, ja mocekļa nāve mirtu par Kristu, lēnprātīga, tā neskauž un lielībai neskaņos tīkās, kā svētumu sargā un šķīstās caur kā. ticēt un piedot, kur izmisums mīt grib tā cerību iedot. Viss paies un beigsies kāds pulgu zībā. Vien mūžīgi nebeigsies mīlestība. Kristu. Šis noslēpums liels un kas tajā staigā. Tas mīlestību reiz uzlūkos laikā. Tas mīlestību reiz uzlūkos laikā.